Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tako mi onoga, u čioj ruci je moj život. Niko od vas neće vjerovati, dok mu ne budem draži od rođenog djeteta, roditelja i cijelog svijeta. Hadis prenosi Buhari i Muslim. Studio Teuhid.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 Allah subhanahu wa ta'ala je ljude oba su obrojnim blagodatima. Od tih blagodati, od najvećih blagodati koje je dao ljudima i poklonio ljudima iz svoje milosti je slanje poslanika. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Allah subhanahu wa ta'ala je slao poslanike koji su dolazili sa radosnim vijestima i opomenama da ljudi ne bi imali nikakvog izgovora i nikakvog dokaza pred Allahom subhanahu wa ta'ala nakon slanja poslanika. Allah subhanahu wa ta'ala napominje da će slati ljudima poslanike, slati one koje će ih, koji će ih opominjati, koji će im donositi radosne vijesti. Još od samog početka, od trenutka kada naređuje da se iz dženneta udalji Adam i svi iz dženneta da se udalje. Kul nehbitu minha džemi'a, فإما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هداية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون rekli smo svi iz njega izađite od mene će vam dolaziti uputa pa ko bude uputu slijedio neće imati nikakvog straha i ni za čim neće tugovati dakle Allah subhanahu wa ta'ala od samog početka obećava da će slati uputu Slaće ljudima uputu iz svoje milosti. Uputu kako da sretno žive na Dunjaluku i kako da zasluže sretan život na Ahiret. Pa oni koji budu slijedili tu uputu, neće ni za čim tugovati i neće, neće biti u strahu, neće imati straha, nema straha za njih, niti će i za čim tugovati. Allah subhanahu wa ta'ala govori o slanjima svojih poslanika, govori on Nuhu alaihi salam i njegovom narodu i kako su prošli oni koji su mu se odazvali, koji su ga slijedili, a kako su prošli oni koji su mu se suprostavili. Pa je spasio Nuha i one sa njim na lađi, a potopio one koji su odbili i koji su zanevjerovali. I tako Allah subhanahu wa ta'ala nagrađuje za slijedjenje, a kažnjava za odbijanje. Za odbijanje pokornosti za odbijanje poziva njegovih poslanika. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje, dakle, nakon Nuha, thumma arsalna rusulana tetra. Nakon Nuha, mi smo onda poslanike jedne iza drugih slali. Stalno su dolazili poslanici. Stalno su dolazili poslanici sa radosnim vijestima i opomenama, da ljudi ne bi imali ikakvog, nik, ikakvog izgovora pred Allahom subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. I zato što Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti je odredio i svoje mudrosti da neće kazniti dok ne pošalje poslanika. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا I mi nismo kažnjavali i nećemo kažnjavati sve dok ne pošaljemo poslanika. I tako su se poslanici smjenjivali i stalo ljudima dolazili sa opomenama, sa opomenama i sa radosnim vijestima. Ali većina ljudi je uvijek odbijalo da se pokori i da slijedi. A onda je Allah subhanahu wa ta'ala na kraju, pred sudnji dan, nakon svih tih poslanika poslao najbolje od najboljeg sina Ademu, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ma kana Muhammedun eba ahadim mir rijalikum, walakir Rasul Allah, wa khataman nabijin nije Muhammed otac nikog od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik, ovaj najbolji poslanik od pet najboljih koji su ulul azm, ulul azm, znači od pet najboljih poslanika, najbolji poslanik i najbolji sin Adamov, kako kaže Muhammed sallallahu alaihi wasallam, je poseban i izuzet po mnogo čemu. Allah subhanahu wa ta'ala ga je uzdigao nad svim ljudima i svim poslanicima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Ana sejidu veladi Adam, vola fakr. Ja sam gospodin, ja sam najbolji, ja sam, dakle, najbolji od sinova Adamovih, vola fakr. Bez hvale. Ne hvalim se, ali ja sam najbolji od sinova Adamovi. Ja sam njihov sejid, vođa, prethodnik, preteča u svemu. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u'titu ma lam ju'tahunna ahadun min al-anbiya i qabli. Datom je ono što nije dato ni jednom poslaniku, ni jednom vjerovjesniku prije mene. Nusirtu bir ru'bi mesirate šehr. Nusirtu bir ru'bi mesirate šehrin. Pobjeđujem strahom na mjesec dana hoda. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا i zemlja mi je sva učinjena mesđidom. Mogu klanjati na čitavoj zemlji. I još mi je učinjena čistom, čistećom, da se njome mogu čistiti. Uhillet lijal ganaim i dozvoljena mi je, dozvoljen mi je ratni plijen. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت ilen nasi am. I svaki vjerovjesnik je slat samo svome narodu, a ja sam poslan svim ljudima. A ja sam poslan svim ljudima. Va u'titu šefa'a. I dat mi je šefa'at za uzimanje kod Allaha subhanahu wa ta'ala. U brojnim drugim hadisima u kojima poslanik sallallahu alaihi wa sallam nabraja šta je njemu dato, što nije dato ni jednom čovjeku prije njega, ni poslije njega, između ostalog stoji i v u'titu dževami al kelimi. I dat mi je sažet, mudar i je zgrovit govor. Allah subhanahu wa ta'ala ga je učinio da govori kratko, jasno sažet, jezgrovito Ovaj posljednji, najbolji poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, čiji smo mi ummet, ne našom zaslugom, nego iz dobrote Allaha subhanahu wa ta'ala prema nama, Allah subhanahu wa ta'ala nas je učinio sljedbenicima najboljeg poslanika, pripadnicima najboljeg ummeta. Propisao je nam je najbolji šerijat i svom najboljem poslaniku objavio najbolju knjigu koja je ispred nas i u našim rukama. Allah subhanahu wa ta'ala je počastio naših poslanika, poslanika brojnim počastima, a i nas time kao pripadnike ovog ummeta. Zato Allah subhanahu wa ta'ala govori o poslaniku mnogo u Kur'anu, između ostalog, kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nismo te poslali ni za što drugo osim kao milost ljudima. Ti si milost ljudima. I to je ta milost koja je nama data. Međutim, kako se mi odnosimo prema toj Allahovoj milosti prema nama? Da li zahvaljujemo Bojim se da brojni ljudi oko nas nisu svjesni toga. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار زر نبديش أولي كوي وميستو دا زهوالي نا الله وبلغداتما uzvraćaju kufrom, nezahvalnošću i svoj narod odvode u kuću propasti. Džehenneme jasveuneha. U džehennem u kojem će goreti. U obisel qarar. A ružan li je to boravak? Ružno li je to mjesto. Ružno li je mjesto oni koji odbijaju ovu milost od Allaha subhanahu wa ta'ala i koji će završiti u džahennemskoj smrtljivoj vatri. Ružna li je to zamjena za ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala od svoje milosti dao? I kako i na koji način da ih zatekne milost kad je odbijaju? Koja će milost i rahmet zadesit onoga ko odbija da je priznat? da bude svjestan te bilosti. Allahove subhanahu wa ta'ala. Ovaj posljednji i najbolji Allahov poslanik, odabranik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, nas obavještava da je on najbolji. Obavještava nas da je ljubav prema njemu, ljubav prema Allahu, da je ljubav prema njemu, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, suština ove vjere, gdje kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, La yu'minu ahadukum, neće vjerovat ni jedan od vas. Dakle, nema vjere bez ove ljubavi. Prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum, hatta akuna ahabbe ilaihi min nefsihi. Dok mu ne budem draži od samog njega. Wa veladihi, wa walidihi, wa nasi ajma'in. I od njegovog djeteta, i od njegovog roditelja, i od svih ljudi. I od svih ljudi. Prije toga, Allah subhanahu wa ta'ala nam objašnjava kakvo je mjesto poslanika sallallahu alaihi wasallam. sallam u srcima i u životima mu'mina. En nebiju evla bil mu'minina min anfusihim. Vjerovjesnik je preći vjernicima od samih njih. Wa azvađuhu ummehatuhum. A njegove žene su njihove majke. To je mjesto poslanika sallallahu alaihi ve sellem. U srcima vjernika i njihovim životima. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Telatun men kunne fihi vajada bihinne halavatel iman. Troje kod kog se nađe, osjetit će sa njima, sa to troje osjetit će slast imana. En je kuna Allahu wa rasuluhu ehabbe ilaihi mimma sivahuma. Da mu bude Allah i njegov poslanik draži od svega mimo njih. Wa en yuhibbe al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. I da zavoli čovjeka, nekog čovjeka, ni zbog čeg drugog osim radi Allaha. Samo Allaha radi. Nikakvog dunjalučkog interesa kod njeg nema, ali ga voli. الله رد وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار i da mrzi da se vrati svojim stopama u kufr, da se vrati na kufr, nakon što ga Allah od njega spasio, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Kao što mrzi da bude bačen u vatru. Draga braćo, to je ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Ali ova ljubav nije samo ljubav. Ova ljubav daje svoje plodove. Ova ljubav ima svoj sadržaj. Ova ljubav iz nje proizilaze, nužno proizilaze i obavezno proizilaze određene stvari. Od tih stvari koji proizilaze iz ove ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam je slijedjen. Prije svega slijedjen. Kul in kuntum tuhibbuna Allahe, fattabi'uni yuhibbukum Juhbibukum Allahu wa jagfir lakum dunube. Reci ako vi Allaha volite, mene slijedi. Pa će vas Allah voljeti i grijeh vam oprostiti. Allah subhanahu wa ta'ala, kao što smo već spomenuli, će slati uputu. I bit će spašeni oni koji budu tu uputu slijedili. A neće biti spašeni oni koji budu govorili da tu uputu vole. I onoga kojim sa tom uputom dolazi. Puku ga vole, samo ga onako vole. ne Nego oni koji tu budu, uputu budu slijedili. Nije Allah subhanahu wa ta'ala slav poslanike ni radi čega drugog osim da se slijedi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِرْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ Nijednog poslanika nismo poslali osim da se slijedi Allahovim izunom. Allahovom dozvolom. Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ko bude slijedio poslanika, on slijedi i pokoran je Allah. Ko bude pokoran poslaniku, pokoran je Allahu. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Što vam dadne poslanik uzmite. Što vam zabrani ostavite. Što vam zabrani ostavite. Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem nas podučava da je suština te ljubavi prema njemu slijeđenje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Kullu ummeti jedhulun el Sav moj umet će ući u džennet. Illa men eba. Osim onih koji odbiju. wa men ja ومن يأبى يا رسول الله أكو ستي كوي تشودبت الله بوصلنيج قال من dehal al džennet kome bude slijedio ući će u džennet. wa men asani faqad eba Ako odbije da me slijedi, ko odbije da me slijedi, on je odbio da uđe u džennet. On je odbio da uđe u džennet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U svim njegovim stvarima, svim njegovim sunnetima, svim njegovim uputama, naredbama i zabranama koje je iza sebe ostavio. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وجه دنيانا ذاك بالدموع الساجرات يا تلظى بشعار draga braćo, ne napominjem danas ovo o poslanicima općenito, a o Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem posebno. Ne zbog čeg drugog, nego zbog toga što će novotari ovih dana, ako već nisu, mobilisati svu svoju snagu i pozivati ljude da se posebno okupljaju na mjestima, džamijama, kućama, radi pjevanja stihova i pjesmica o Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, tvrdeći da je to odraz njihove ljubavi prema njemu. Draga braćo, bi svi znamo da to nema nikakve osnove u šarijatu i da u tome nema nikakvog hajra. I znamo kako se sve zlo i kako se svo zlo iza toga krije. Od grijeha koji se čine na samim tim skupovima, od miješanja žena i muškaraca, grijeha, dovođenja najljepših djevojaka sa najumiljatijim glasovima da zabavljaju prisutni. Svakako, u tome naši novotari nemaju preteču u Allahovom, u tome im nije preteča Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, niti njegovi ashabi, niti oni koji su islijedili iza toga. U tome su im preteče novotari, stari novotari, još u Egiptu, u Bejdije, šijska Fatimijska država, je dakle vrijeme i mjesto kada je nastao ovaj bidat i nova, ova ružna novotarija. Dakle, preteče su im u tome šije Allahovi neprijatelji. Preteče su im u tome šije. Oni koji su daleko od bilo kakvog slijeđenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i njegovih ashaba. A koji su preteče u svakom izmišljanju i svakoj novotariji. I svakom kufru. Zato nije slučajna ova bliskost koju mi danas vidimo između novotara i šija i svakog drugog šeitana i kafir. S druge strane, njihovu udaljenost od onih koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi wasallam njegove sahabe i one koji su njih slijedili. I njihovu udaljenost od svakog kajra, a njihovu bliskost svakom zlu. Ovih dana njihova usta će biti puna predaja o čudesima koja su se desila za vrijeme rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam o njemu samom. Možda će neki od njih citirati i ajete u kojima Allah subhanahu wa ta'ala upozorava vjernike da u poslaniku imaju najljepši uzor. Lekad kana lakum fi rasulillahi usvetun hasan. Iako u svojim životima i svojim postupcima i svom izgledu liče na svakog drugog više nego na poslanika sallallahu alaihi wasallam, njegove ashaabe i one koji ga slijede. Ovo napominjemo da ne bi slučajno šeitan šapnuo da možda u tim njihovim sobetima ima nekog hajra. Wallahi nema nikakvog hajra. Wallahi nema nikakvog hajra. Pogledaj koliko su daleko od slijeđenja. Koliko su daleko od onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da im je se smilovao. I da je zadovoljan sa njima. I da će i obasut svojom milošću i nagradom. I da je za njih džennet pripremio. Koji su to? وَسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ To su preteče, prvaci od muhađira i ansarija. Valladine tebe'uhum bi ihsan. I oni koji slijede u dobročinstvu. Radi Allahu anhum. Allah je sa njima zadovoljan. Radu anhum. I oni su sa Allahom zadovoljni. To su ti. Ko su njihove preteče? Muhađiri i ansarija. I ansarije. Kella. Nikako. Njihove preteče su šije. Koji proklinju muhađire i ansarije. Njihov uzor su šije koji proklinju muhađira i jensarije za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sa njima zadovoljan. Ali nisu oni sa njima zadovoljni. I ovdje se otkriva koliko se zla krije u svakom izmišljanju, a koliko se hajra krije u svakom slijeđenju i pokornosti. U svakom slijeđenju i pokornosti. Zato ovo danas što smo napomenuli, o našem poslaniku i Allahovom miljeniku, Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, neka nas čvrsto drži i nek naša srca sveže na istini, da nipošto ne posegnemo za onim što ćemo vidjeti i čuti ovih dana, a događa će se oko nas. I da ustanemo i pozivamo ljude da se klone toga, a da se prihvate slijeđenja pravog puta i pokornosti Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, a time i našem uzvišenom gospodaru Allah subhanahu wa ta'ala. Šeitan voli svako izmišljanje, a mrskom je svako slijeđenje. Šeitan voli i pomaže i na strani je onih koji su na krivom putu, a protiv je vjernika, Allahovih miljenika i Allahovih štićenika. Zato ovih dana oni koji su klonuli i koji su osjetili poraz šire neistine o događajima širom svijeta, posebno u islamskom svijetu. Moram da napomenem, što smo često ponavljali, da se borba na Allahovom putu nastavlja. I da naša braća nimalo nisu klonula. I da ih danas nije manje nego ih je juče bilo. I da danas nisu sa manje čvrstine i žestine nego što su juče bili. Allah subhanahu wa ta'ala podržava svoju vojsku. Mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih podrži i da brza svoju pomoć i pobjed. Makar bilo mrsko onima koji kojima je mrska ova vjera i slijedjenje, a kojima je drago da udovoljavaju svojim prohtjevima i strastima, a opet u ime vjere. Da to bude pokriveno plaštom vjere, a da one iza toga imaju udovoljiti svojim strastima i imaju materijalne koristi. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da ubrza svoju pomoć i pobjedu. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti. Volim Allaha subhanahu wa ta'ala da se ne pokolebamo da kada čujemo ove laži koji se šire, volim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uči od onih koji čvrsto vjeruju u njegovu pomoć i pobjedu i nadaju se njegovoj pomoći i pobjedi i rade da zasluže njegovu pomoć i pobjedu. Rade na tome da Allah subhanahu wa ta'ala njih učini, da nas učini od onih na čim rukama će pomoć i pobjeda doći. Allahum ansur al-Islam wa a'izz al-Muslimin. Allahum ansur al-Mujahideen fi kulli makan. Allahum ansur al-Nasr al-Mu'azzara. اللهم انصرهم نصرا عاجلا يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم اللهم أرنا في أعدائك في أمريكا واليهود وحلفائهم يوما أسودا اللهم أرنا فيهم أعجائز قدرتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Dakle, to su preteče u obilježavanju rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I oni su prvi to izmislili. Kada je Salahudin Ejubi sa muslimanskom vojskom ušao u Egipat, zatvorio je Azhar koji su oni osnovali i zabranio obilježavanje Mevlu. Obilježavanje rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I nije se više to, ta pojava nije postojala u umetu, ponovo tek nakon još četiri stoljeća, tek otprilike u osmo stoljeću se ponovo počelo sa tim. I praktikuje se i dan danas. Dakle, samo s ove strane, kad se pogleda na izvor, ko je prvi počeo tu, ova stvar, dakle, dobiva na, na odvratnosti dovoljno da, da čovjek to bježi od toga i poziva ljude da, da to ostave i da se klone toga. S druge strane, oni koji to danas čine, prizivajući da, da vole poslanika sallallahu alaihi wa sallam lažu otvoreno kažemo i, i zato što smo sigurni to da lažu jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam i Allah subhanahu wa ta'ala objasnio šta znači ta ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i šta ona sa, za sobom povlači i šta treba da kod insana proizvede međutim da se da dan rođenja Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pjevaju pjesmice i puštaju suze a da se prije toga ružno govori o sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se smijava sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se izražava otvorena mržnja prema sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem to to je nemoguće i to dvoje se ne može spojiti to dvoje ne može biti u srcu jednog insana Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nema imana onaj ko ne voli poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, više od samog sebe. I od djeteta i roditelja. I svih ljudi. Ona je ko ružno govori o njegovom sunnetu. Da li on uopće voli poslanika, sallallahu alaihi wa sallam? A da ne govorimo da li ga voli više od sebe. Da li ga ikako voli? Da li ima u njegovom srcu mrva ljubavi, tron ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam? A da ne govorimo da li ga voli više od sebe i od svoje djece i roditelja. Zato, dakle, da, da nam bude jasno i da se ne bi prevarili i da nas ne bi prevarili svojom retorikom i svojim munafičkim i ljepčanim govorima, nakićenim pričama i da ne bi pomislili da u tome ipak ima nekog hajra. Ova hutba danas i ovo obraćanje sad upućujem svima nama da budemo nosioci dakle, dave da se to ostavi i da budemo nosioci dave odvraćanja od slijeđenja onih koji su izašli iz vjere, a da budemo nosioci pozivanja u slijeđenje onih za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je sa njima zadovoljan i sa onim koji ih slijedi. Ne bili i mi na taj način zaslužili Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo, njegovu milost i oprost i nagradu na sudnjem danu. Nisam navodio primjer, ali primjera ima mnogo. Primjera ima mnogo. I kad kažem da, da otvorenu mržnju pokazuju prema sunnetu, pokazuju isto tako otvorenu mržnju i prema onima koji slijede taj sunnet danas. Vi, ćete, vi, će, vi ste u situaciji da često čujete riječi koje, koje izvode izvjere, koje su kofr, da ljudi ismijavaju se otvoreno sa sunnetom, sa misvakom, sa, dakle, sa misvakom čišćenjem zuba, sa puštanjem brade, sa nošenjem odjeće iznad članaka i tako dalje. I kad budu upitani zašto to rade, svojim sam ušima slušao da jedan od imama kaže da on nosi odjeću dugu do zemlje iz pristojnosti, želi da bude pristojan. Gubeći izvida da je to što on sad govori riječ kufra. Jer po njegovom, ako bolje razmislite o tome što, što, što je rekao, znači da je nama poslanik sallahu alaihi sallam zaprijetio vatrom za tu njegovu pristojnost. Da nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da budemo nepristojni. Da nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaprijetio ako budemo pristojni kako on hoće da bude, da Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu neće gledati u nas, niti će nas očistiti. Je tako? Niti od džehennema spasi. To su prijetnje za onoga ko, ko pusti odjeću. Da ne govorimo dalje. Brojni sunnete koji se ostavljaju, a na njihovo mjesto umjesto tih suneta upražnjavaju se stvari koje su oni od sebe izmislili. I onda da zavaraju neuk svijet kažu, ovo je lijep sunet. Ovo je lijep sunet. Dobro, taj sunet vaš lijep. A kakav je sunet Allahov poslanika, zar on nije lijep isto tako? Je li makar malo ljepši od tog vašeg suneta? Je li makar malo ljepši od tog vašeg suneta? Ako je taj vaš sunet lijep, tako mi Allaha nije im lijep. Nije im lijep. Zato što su mu dali prednost nad sunetom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je naj najbolji i najodabraniji čovjek na dunjalu koji je ikada hodio po ovoj zemlji. I ne samo da nije bolji, nego ne valja nikako. A sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je uvijek dobar. Uvijek dobar. I naređen nam. I naređeno nam da ga slijedimo. U ibadetima pogotovo. A pogledajte ashave koji su shvatili njegovo mjesto, Muhammeda sallallahu alaihi sallam, i osjećali tu pravu ljubav prema njemu. Pogledajte njih kako se ponašali. Ne samo da su ga slijedili u njegovim sunnetima, u ibadetima i naredbama, nego su ga slijedili i u njegovim adetima. U stvarima u kojima nemam obavezu da ga slijedim. Ali su smatrali da ne može niko od najboljeg čovjeka imati neki bolji adet. Ako je to bio njegov adet, onda i njegov adet najbolji pa su i njegove adete i najmanju sitnicu i detalj iz njegovog života praktikovali. I u tome ga uponašali, vjerujući da niko bolje adete od njega nema. A naši adeti danas, ne samo da ih uzdižemo iznad sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, nego iznad čerijata općenito, iznad Allahovih naređenja i zabrana. Pa je postala vjera adet. Dakle, da se ne bi upuštali u ovo, da budemo oprezni, ove napomene ponesimo sa sobom, i da budemo od onih koji, koji će rasvjetljavati, rasvjetljavati ovu maglu koja se nadvila nad svijest ljudi. Iša Allah, ako bude života i zdravlja, o onome šta proizilazi iz ljubavi prema poslaniku sallahu alaihi wa sallam, nastavit ćemo nekom drugom prilikom uz Allahovu pomoć. Allah vas nagradi. Dakle, ovo se isto pitanje postavlja. Znači, ako je, ako je poslanik sallahu alaihi wa sallam rođen 12. levela, kako kaže većina učenjaka, iako to nije sigurno, znači ne slažu se svi da je to datum njegovog rođenja. Postavlja se pitanje kad je poslanik sallallahu alaihi sallam preselio, je li taj datum zabilježen, da li se na taj datum, datum šta čini od ibadeta, kao što su šije izmislile, je tako, da na dana šure kad je ubijen Husein radijallahu anhu, idu tamo pa ga žale i šivaju se i sjeku se sabljamo po glavi, Dakle, bilo bi po toj logici preće da na dan smrti Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam odu u Medinu i da se glave odsjecaju od žalosti, jer kad za Husejnom, njegovim unukom radijallahu anhu, glave pore i puštaju krv, onda za poslanikom sallallahu alaihi sallam treba se ubiti. Je tako? I evo dok slušate, poštovani slušalci, ovu ilahiju, u vremenom se javila slušateljka iz Visokog koja je postavila, nadamo se, inšal hotela, konstruktivno pitanje gdje će se okoristiti, i ostali slušalci koji nas slušaju kako u Visokom, tako i izvan Visokog u prostorima države Bosne i Hercegovine i oni koji nas prate putem interneta na kanalu Islam jedini pravi put putem programa Pal Talk. E, slušateljka pita, vezano za zikr koji se održava redovno svake sedmice u džami i pertačkoj u Visokom, gdje zikr predvodi uvaženi šejih, kako je spomenula Zilko, na način onako kako se zikri u tekijama u državi Bosni i Hercegovini i naravno gdje sufije, odnosno oni koji su pripadnici određenih tarikata zikri na drugim mjestima. Da li to ima utemeljenja, da li to ima e, osnova u Kur'an i Kerimu prije svega, a onda u sunnetu hadisu i praksi Allahu Resula Muhameda alaihi salam. Pitamo našeg današnjeg predavača, profesora Nusta Imamovića, diplomiranog islamskog pravnika. A na vas, poštovani slušalci, apelujemo i dalje da se javljate putem telefona 061-778-131 i 061-772-093 ili da pošaljite vaša pitanja u vidu SMS poruka na spomenute brojeve telefona. Bujrom, profesor. Bismillah, salatu Dakle, mnogo je ljudi koji e, vjeruju u Allaha i žele da mu se približe međutim često ne znaju puta ne znaju tog puta i ne znaju naći pravi način i metod kako stići do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva i zaslužiti njegovu milost mi ovdje moramo napomenuti dakle ono što stalo napominjemo da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio taj put i postavio ga i propisao ga slanjem poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I da bi čovjek zaslužio Allahov zadovoljstvo, mora u svojim postupcima biti iskren, a onda ti njegovi postupci moraju biti dakle, shodno onim propisima s kojima je do, shodno onako kako je propisano od strane Allaha subhanahu wa ta'ala i onako kako je to radio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve i kako je propisano u njegovom šerijatu. Nije dovoljno dakle da ljudi budu iskreni i da, i da e, smatraju dakle da, da trebaju da se približavaju Allahu subhanahu wa ta'ala i da čine neki ibadet. Taj ibadet mora biti zasnovan na šerijatskom dokazu i mora biti propisan. Inače neće biti dakle od, e, to i badet nego će to biti novotarija bit će pokuđena stvar u šerijetu zbog toga naše slušalce dakle pozivamo da e, se klonu takvih zikrova jer put do Allaha subhanahu wa ta'ala nije onakav kako odgovara našim strastima ili nekakvim našim ukusima e, ova vjera nije pitanje ukusa, nije pitanje, dakle, e, ne temelji se na, na ličnim prohtjevima ili nekakvim e, e, uticajima pod kojima se nalazi svaki pojedinac u svom životu, nego ova vjera, dakle, ona je osnova i ona treba da mijenja te okolnosti i mi trebamo da se prilagođavamo toj vjeri i da se pokoravamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zapravo oni koji misle da mogu ibadeti, ibadetiti Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako se njima sviđa su na pogrešnom putu i zbog toga što samim tim što Allaha obožavaju onako kako se njima sviđa, a ne onako kako je Allah naredio, zapravo i ne čine više ibadet, nego ugađaju sebi i pravi sebi nekakav štimung e, i shodno nekakvim njihovim e, sklonostima i prohtjevima. Ukratko rečeno, dakle, svi zikrovi nemaju nikakvog utemeljenja niti u, Karu, niti u Kur'anu i sun, niti u sunnetu Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam svi zikrovi koji se spominju, dakle, koji se praktikuju po tekijama, derviškim tekijama i derviškim redovima neko će reći da, da postoje dakle nekakve osnove kao što je kuranski ajet u fatkurullaha zikran kathira Allaha mnogo spominjte i tako dalje međutim <clears throat> pozivanje na ovaj općeniti ajet gdje se naređi da se mnogo zikri i mnogo Allah subhanahu wa ta'ala spominje je prije svega naređeno poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pa ako je ovdje spominjite Allaha mnogo pr prije svega naređeno samom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem onda mu treba onda treba se vratiti na knjige hadisa i vidjeti kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvršio to naređenje od strane Allaha od strane Allaha subhanahu wa taala kako je on mnogo zikrio jer je nemoguće da je njemu Allah subhanahu wa taala naredio da zikrije da on to nije uradio pa ćemo naći u životu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem e, da se spominju jutarnje zikrovi, večernje zikrovi, zikrovi pri ulasku, zikr pri ulasku u mesečet, izlasku iz mesečeta i raznim drugim situacijama. I onaj ko Allaha zikri onako kako je to činio Allahu poslanik sallahu alaihi wasallam i istikvar stalno čini i na običnim sjelima i o, dakle u svakodnevnom o, e, govoru i životu i odnosu naspram ljudi neće nikada imati potrebe za posebnim dakle halkama i posebnim sjelima i posebnim organizovanjem radi zikra jer Allah subhanahu wa ta'ala onoliko koliko nam je potrebno od vjere nam je propisao pa nam je propisao pet dnevnih namaza propisao nam je post zekat hađ propisao nam brojne ibadete i ono što nam je on Allah subhanahu wa ta'ala propisao to nam je dovoljno i mi ne trebamo ništa dodavati na to onaj kome nije dovoljno ono što je bilo dovoljno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, što je bilo dovoljno Abu Bekru, Ameru i Osmanu, najbolju generaciju ashaba. Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem najbolju generaciju e, islama a sad Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ako njemu nije dovoljno onda je on zasigurno na, na krivom putu i zasigurno je u zabludi zato pozivamo dakle pozivamo e, e, naše slušalce da se klonu takvih mjesta, da se klonu takvih zikrova, pa da se vrate Kur'anu i da se vrate sunetu Allahog poslanika sallahu alaihi sallam, jer da je vjera prema ukusu ne bi bilo ni potrebe za poslanstvom, niti bi i bilo ikakve potrebe da Allah subhanahu ta'ala šalje poslanike, jer bi ljudi i onako o nešto obožavali i nekakav ibadet činili onako zbog toga što, što, što je Allah subhanahu wa ta'ala u njihovu fitru usadio, u njihovu prirodu usadio potrob za ibadetom i obožavanjem.